să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mâișoară mărgeină să-mi spui n-ai cu când să vii. Luna'nın Beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu Yo pillé, καρδιά μου Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Muammer Ketencoğlu ben. Sevgiler saygılar yolluyorum hepinize. Ee, geçen hafta söz verdim sanıyorum. Ve sözümü tutuyorum. Bu hafta e, Yannis Niarkos ve arkadaşlarını e, program boyunca dinleteceğim. Kendisiyle bir telefon bağlantısı da yapacağız. Yannis Niarkos e, son dönemde e, Atina'da e, ee, rebetiko müziği yapan, İzmir şarkıları söyleyen en önemli seslerden biri. E, çok değerli bir müzisyen. E, telli çalgıların hemen hemen hepsini e, icra ediyor. Bağlama, yani baglama daha doğrusu. Buzuki, gitar ve ut çalıyor. Ve e, onun 2000'den beri e, üyesi olduğu, muhtemelen de, tabii ki kurucu olduğu Apodemi, Apodemi Kompanya'nın e, şarkılarını dinleteceğim. Opodimi'yi e, kompanyen ne diyebiliriz? Göçmenler e, topluluğu, gen, göçmenler orkestrası ya da göçmenler kumpanyası diye çevirebilirmişiz. E, telefon görüşmemizde bu tür durumlarda her zaman yardıma koşan e, sevgili dostum İvi Dermancı yanımda. Hoş geldin İvi'ciğim. Merhaba herkese. Telefon vakti geldiğin zaman senin sesini bol bol duyacağız. Şimdi e, bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş biyografi konuşalım. Daha sonra da e, Yannis Niyarkos'a bağlanacağız. E, Niyarkos dediğim gibi daha çok ilk dönem Rebetiko yani Zmirneiko Rebetiko tarzının e, bugünkü temsilcilerinden biri. E, neden bu tarzda müzik yaptığını kendisine soracağız zaten. Çünkü kendisi e, hani kökenlerini belirtmemiş biyografisinde. Belki bir Anadolu kökeni vardır. E, Atina'da doğmuş 1967'de. Dinleyeceğimiz parçanın adı Kalbinde Ne Var Arkadaşım? E, derdine doktor bulunmuyor diye çevirebiliriz. Çevirebilirmişiz Türkçe'ye. İstanbul'u besteci Kostas Skarvelis'in e, söylediği bir e, bestelediği bir parça. Bakıyorum Evet, Costa Skarvelis'in şarkısını dinliyoruz. γυρνά στη γειτονιά σου και με παραπονό πικρό γυρνά στη γειτονιά σου. Yanis Niyarkos'un sesini dinledik. Apodemi Kompanya ile birlikte çaldılar. 2005'te yayınladığı Zmirneiko e, albümünden de bu şarkı. E, ve İstanbul'u besteci Kostas Karvelis'indi. Tabii daha önceki e, önceki yıllarda 30'lu yıllarda bu şarkı e, çeşitli müzisyenler tarafından yorumlanmış. O yorumu baz alarak söylüyor e, Yanis Niyarkos. Şimdi kabaca bir biyografi konuşalım. E, oldukça çok yönlü bir insan. E, çeşitli yalnız Yunan müziği değil, dünyanın çeşitli bölgelerinden e, şarkılarda söylüyor. Çok geniş bir e, repertuarı ve müzikal anlayışı var. 1967'nin 3 Ağustos'unda doğmuş. Atina'da doğmuş. E, çocukluğunda ve gençliğinde Rebetiko ve Yunan halk şarkılarına tabii ki merak sarmış ve e, az önce sözünü ettiğim telli çalgıların hepsine e, hakim olmuş. Gitar, buzuki, baglama ve ut e, çalmış. E, liseden sonra Kozani'de Teknik Üniversitede okumuş ve elektrik mühendisi olmuş. Ama aynı zamanda okurken e, tavernalarda da e, çalmış. 2002'de e, önemli bir koleksiyoncu var. Ondan söz edelim. Panayotis Kunadis onun çektiği bir e, belgeselde yani onun e, danışmanlığını yaptığı belgeselde iki parça söylemiş. Belgeselin adı da e, Merhaba Gururlu ve Ölümsüz İşçiler. E, ve tabi burada muhtemelen işçi şarkıları filan e, seslendirdi. Rebetiko'nun bir alt dalı olarak işçi şarkıları epey yakın tutuyor. E, iki şarkı söylemiş orada. 2000'de e, hatta belki biraz daha önce 99-98 Apodemi Kompanya kurulmuş. Yaklaşık 20. senelerine doğru yaklaşıyorlar. E, toplulukla 6 albüm yapmış. Bizde hepsi mevcut. E, Ekim Evet, e, 6 albüm yapmış dedik. Avustralya dahil pek çok Avrupa ülkesinde konserler yapmış. Dört kez Avustralya'ya gitmiş. Neden? Çünkü Avustralya'da hatır sayılır bir e, Yunanistan göçmeni yaşıyor, gurbetçisi yaşıyor. 2013 Mart'ından beri bir e, CIE MTA adlı bir dans grubunun üyesi. Orada eşlikçi olarak, eşlikçi müzisyen olarak çalışıyor. Bu e, dans tiyatrosu Belçikalı, Fransız, Tunuslu ve Yunanlı e, dansçılardan e, oluşuyor ve birçok Avrupa ülkesinde hatta Buenos Aires'te e, konserler yapmışlar. Performanslar yapmışlar bu e, toplulukla. Aynı zamanda e, Banda Yovanika adlı bir e, trioları var. Bu trioda e, Yunan müziğinin yanı sıra e, simbolon dediğimiz e, çalgı da bulunduğu için Roman, Macar ve Rus geleneklerinden e, şarkılar da seslendiriyorlar. 2016-2000'den beri de az önce açılışta duyduğumuz <clears throat> parçayı seslendirdikleri takım topluluğuyla beraber yani takım bildiğiniz e, takım topluluğuyla beraber e, Cafe Aman Greek Delight adlı bir proje yapıyorlar. Bu projeyle yani gerek konserler gerekse e, televizyon programları yapıyorlar ki bizim ilk dinlediğimiz parça e, meşhur Silyamas programının e, birine konuk olmuşlar. E, o programdan hazırlayıp dinlettik sizlere. Bu projenin başında da yine e, yakından tanıdığım etnomüzikolog, e, Atina'daki çalgı müzesinin başında da bulunan e, Lambros Liavas var. E, kendi besteleri de var Yannis Niyarkos'un. Anakordo adında bir e, topluluk kurmuşlar. Kendi bestelerini de yani eski müzikal temalara çağdaş sözler diye e, özetleyebiliriz. Anakordo tek telli mi? gibi. Anakordo kompanya. Hayır değil aslında ama an, tam bilemeyeceğim yani anakordo. Anakordo oldu. diye bir isim koymuşlar. Evet. Ee, Anakorda. Olabilir. Olabilir. Doğru telaffuzu öyle olabilir. Esas çalgılar da olabilir yani. Evet. Şimdi bir şarkı da e, dinleyelim. Ondan sonra da Yanis Niarkos'a yavaş yavaş e, bağlanalım. Hala 2005'te yaptıkları İzmir Neyko albümünden dinliyoruz. Apodemi Kamponya'nın. E, Şifalı Ot bu parçanın adı. E, meşhur kemancı e, İzmirli kemancı Dimitris Semsis tarafından bestelenmiş. Ee, e, şimdi Yannis Niarkos ve Apodemi Kompanya'nın yorumundan dinliyoruz. Müzik şimdi telefonun öteki ucunda Yanis Niarkos var. Gel Suyanaki. Γεια σου Μαμέρ. Ε, καλώς όρισατε από το πρόγραμμα μου. Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμά μας κύριε Νιάρχο. Ee, Bak. Yanis bu programı aslında aylardır yapmak istiyoruz. Ee, kısmet bugünmüş. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Κυρία Γιάννη, το, αυτό το πρόγραμμα θέλαμε να το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό και τώρα χαιρόμαστε που βρήκαμε σήμερα την ευκαιρία. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ben de çok memnunum. ben seni yıllardır tanıyorum. E, ortak arkadaşlarımız, dostlarımız var. Senin sesini yıllardır e, zevkle dinliyorum ama bugün dinleyiciyle de paylaşmak istedim. Σας γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σήμερα θέλησα να μοιραστώ την φωνή σας μαζί με τους ε, ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, doğru mu hatırlıyorum acaba? 2014 yılında sizin çaldığınız mekana gelip ne? dinledik, beraber çaldık diye hatırlıyorum ben. Εάν θυμάμαι καλά, στο 2014 είχαμε έρθει στο χώρο που παίζατε και σας είχαμε ακούσει και είχαμε πράξει μαζί, είχαμε παίξει μαζί. Ναι, ναι στα Εξάρχεια, ναι, στο, στην Αθήna. Ναι. Evet, Εξάρχειa'ya gelmiştiniz ee, Atina'da. Aynen, aynen. Ναι. Ee, şeyi soracağım yani e, bu müzikte tanışman yani Rebetiko ve Zmirneyko ile tanışman nasıl oldu? Kökenlerinde bir e, Anadoluluk, Küçük Asyalılık var mı? E, θέλαμε να σας ρωτήσουμε, ε, έχετε κάποια ρίζα με, τις, ε, με την Ανατολή, με τη Μικρά Ασία, στις ρίζες σας. Ε, πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη σας με το ρεμπέτικο. Ο παππούς μου ήταν από, τη, από, από την ε, από τη Μαγνησία της Μήνης από ένα χωριό, το Μουράδιε. Ε, dedem Manisa'nın Murabiye köyündenmiş. Maalesef. Αλλά μου άρεσε, μου άρεσε πα- πάντα μου άρεσε το Σμυρνέκο και το Ρεμπέτικο και το αγαπούσα και ήθελα να... Μ' άρεσε να ακούω και να, να τραγουδάω. Ee, İzmir tarzı şarkılar her zaman çok hoşuma gidiyordu ve şarkı söylemek de çok hoşuma gidiyordu. Onun için devam ettim. E, hocası olmuş mu çocukken? Yoksa e, alay kendi kendine mi öğrenmiş? Είχατε κάποιο δάσκαλο στα παιδικά σας χρόνια ή ξεκινήσατε μόνος σας? Ο δάσκαλός μου ήταν οι ηχογραφήσεις. Όλες οι ηχογραφήσεις οι παλιές. ε... όλα τα τραγούδια αυτά. Hocam e, bütün eski kayıtlardı. Eski kayıtlardan ε, öğrendim her şeyi. Bence en güzel e, rehber onlar zaten. Νομίζω ο καλύτερος ε, ο δάσκαλος είναι αυτά. Ναι, ναι βέβαια. σίγουρα. E, Tabii ki. sonra üniversitede okurken çalışmışsın. Bi- Biyografini anlattık burada. Ε, είπαμε ότι στην βιογραφία σας ότι δουλέψατε και στα φοιτητικά σας χρόνια Ναι, βέβαια. Kozani. στην Κοζάνη. Ναι. E, Ναι. Apodemi Kompanya'nın kuruluşunu biraz anlat bize ve diğer arkadaşları da e, sayarsan. Çünkü diğer arkadaşların kimler olduğunu hatırlamıyorum ben bilmiyorum. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την, ε, πώς ξεκινήσατε την ε, απόδημη κομπανία και για τους συνεργάτες σας. Εγώ ήρθα αργότερα στην απόδημη κομπανία. Ήταν δύο ε, αδέρφια και ένα άλλο παιδί από Αυστραλία. Απόδημη Κομπανία κομπανία πέντε άσορα ήταν geldim. Αυστραλία ήταν iki tane kardeş ve bir başka εγώ ήρθα το 2007 μαζί με τα παιδιά και πήγαμε, από τότε έχω πάει τέσσερις φορές στην Αυστραλία και έχω παίξει για τους ε, Έλληνες εκεί. Ε, από ε, την κομπανία ben 2007'de katıldım. Fakat o, ondan beri, 2007'den sonra Avustralya'ya dört kere gittim. Evet, αυτό το αναφέραμε που παίξατε στην Αυστραλία. Ναι, ναι, ε, şimdi Τα υπόλοιπα τα παιδιά είναι τώρα στην Αυστραλία. Όχι, είναι εδώ ε, και, και παίζουμε μαζί όποτε μπορούμε. Εγώ δεν είχα κάποια σχέση με Αυστραλία. Τα παιδιά μου προτείνανε να, να έρθω στο γκρουπ και εγώ και εμένα μου άρεσε πολύ αυτό. Ee, benim Avustralya ile hiçbir e, bağlantım yoktu. Çocuklarım e, bu e, ekibe katılmamı önerdiler. E, fakat o Avustralya'daki arkadaşlar şu anda Atina'da ve ikide bir de programlara katılıyoruz, çalıyoruz. E, artık onlar da Yunanistan'a döndüler öyle anlıyoruz. E, o yüzden mi göçmen kompanyası yani Apodemi kompanya? Ε, κατά κάποιο τρόπο γι' αυτό λέγεται απόδημη κομπανία η κομπανία σας. Ε, Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Tabii ki aynen. Ee, Avustralya'da yaşadıkları için. Tabii ki. Ee, bu dans projesi yani e, katıldığım bir dans grubu projesi var. Onun biraz açalım mı? Yani nasıl oldu? Seni nasıl buldular? Αυτό το project με το χορευτικό, το CMTA, ε, πώς σας βρήκανε, Α. μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό. Ε, θέλαμε, ήταν, ήτανε κάποια παιδιά που ήταν από το, από τις- από το Βέλγιο, αλλά έχουν, είχαν καταγωγή από την Ισία και ήθελαν να φτιάξουν ε, κάτι με ρεμπέτικο. E, Tunus kökenli birkaç tane arkadaş vardı ki bunlar Belçika'da yaşıyorlardı. Bunlar gelip beni buldu ve Be- e, Rebetiko ile e, ilgileri olduğu için Rebetiko ile ilgili bir şey yapmamı istediler. Μάλιστα. Είχαν έρθει το και αποφασίσαμε με άλλο ένα παιδί από την Ελλάδα να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Ήταν και άλλα δύο παιδιά που παίζανε ε, ε ακορντεόν και ούτι και κάναμε ένα project ε, χωροθέατρου, χώρο θέατρο είναι, με μουσική με ρεμπέτικο και σμυρνέικο. E, Tunus asıllı bu Belçika'dan gelen arkadaşların yanına birkaç arkadaş daha geldi. Bunlar akordeon ve ut çalıyorlardı. E, 2003 senesinden sonra bir dans tiyatrosu e, konseptinde bir ekip oluşturduk. E, bütün Avrupa'yı geziyorsunuz. Οπότε και γυρίζετε όλη την Ευρώπη, δεν είναι με αυτό το project. Ε, τώρα τελείωσε αυτό, θα ξεκινήσουμε του χρόνου κάποιο άλλο. E, bu, Ε, bu, pro- αλλά είναι, ήταν, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. e, bu proje şimdilik bitti fakat e, seneye yeni bir proje başlıyoruz. Fakat o eski proje çok e, enteresan bir şeydi. Μάλιστα. E, yeni proje nedir? Belli Το, mi? το καινούριο project ε, τι έχει, τι, πώς είναι. Ε, πάλι ένα τέτοιο θέμα έχει, ε, αλλά ε, είναι- θα είναι περισσότερη μουσική και από Ελλάδα και από, και από την Ισία και από Βέλγιο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. E, bu yeni topluluğun konsepti daha fazla müzik içerecek ve müzikler daha fazla Yunanistan'dan, Tunus'tan ve Belçika'dan olacak. Öyle bir e, konseptli bir proje. Evet. Son dönemde de takimle konserler yapıyorsun. Duyuyorum. Τώρα τελευταίως εργάζεστε με τα τακίμια, ε, από ό,τι ακούω τους Müstakim. Müstakim evet. maalesef. Ee, Έχουμε, ναι. Çok beğendiğim bir topluluk. Είναι ένα συγκρότημα που μου αρέσει πάρα πολύ. Ee, aynı zamanda e, şeyde Lucas Metaxas da sanıyorum çalıyor orada. Yakın arkadaşım, çok sevdiğim bir insan. Νομίζω ότι και ο Λούκας ο Μεταξάς, ο οποίος είναι πολύ καλός μου φίλος, παίζει στο ίδιο το συγκρότημα, δεν είναι? Ε, στο Στακίμ δεν παίζουμε με τον Λουκά. Ε, παίζουμε σε ένα άλλο συγκρότημα που είμαστε, που παίζουμε μη- περισσότερο με βαλκανικά και σμυρνέικα. Είναι το, η μπάντα Γιωβανίκα. E, Lukas'la Banda Yuvanika e, ekibinde çalıyoruz. Ha, tamam. O da Aa, μάλιστα. şimdi oraya gelecektim zaten. Τώρα θα έρθω σε αυτό το θέμα, ναι. Ee, Yunanistan'da daha önce yapılmayan bir şey. Yani e, özellikle simbolonun sizin müziğinize girmesi beni çok e, mutlu etti. Ε, αυ- ναι, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό το project, ειδικά αυτό το τσέμπα, τσέμπαλο δεν είναι, mm-hmm. δεν το λέτε. Ναι, τσέμπα, αυτό, τσέμπα, αυτό τσέμπαλο, το όργανο, τσέμπαλο. ναι, το τσίμπαλο που ναι. έχετε ναι. μέσα στην ορχήστρα ε, ναι. είναι ναι. πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, είναι... Ε, ναι. Αν Hani Mangiko'nun e, Roman Çingene müziği ekseninde yorumlanması çok hoş, çok tatlı γυάλτε πάνω. Ναι, είναι κάπως η έκφραση του μάγκικου στα ρουμάνικα. ναι, ναι, ναι. Τσιφ- Τσιφτιλερεάσα. Τσιστιλερεάσα, evet. Ναι. Είναι, είναι το, το, το τραγούδι στα ρουμάνικα αυτό. E, bu şarkı, e, to- Çistilerasa şarkısı Rumenca'da söylenen şarkı, evet. Peki Türkiye'de nerelerde bulundu? E, Ayvalık'ta çalıştığını bir ara biliyorum ama başka Türkiye ile nasıl bir Έχω ακούσει ότι έχετε παίξει στο Αϊβαλί. Ε, εκτός από το Αϊβαλί, έχετε πάει και πουθενά αλλού. Όχι, μόνο εκεί είχα έρθει το... Ε, ήταν το 2007, νομίζω. Σάντετζε... Ε. Με τη Γιώτα τη Μιχαλέλη. Α, βέβαια. Γεωργία Μιχαλέλη είναι μπυρλίκτες. Γιώτα. Α, Γιώτα, συγγνώμη. Ναι, ε, Γιώτα Μιχαλέλη Μιχaleli ile 2007'de Ayvalık'ta bulundum. Başka bir yere gitmedim. E, Yota biliyorsun benim e, albüm çalışmamda da yer aldı. Çok sevdiğim bir kardeşim. Να ξέρετε, η Γιώτα έχει τραγουδήσει και στο δικό μου το άλμπουμ. Είναι πολύ αγαπητή φίλη. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία. bir buçuk ay sonra da tekrar çağırıyorum. İzmir'de benim memleketimde konser Και τον επόμενο μήνα στη Σμύρνη, στον τόπο μου, θα κάνουμε ένα κονσέρτο μαζί της. Α, πολύ ωραία. Çok güzel. E, benim küçük kasabamda İzmir'in merkezi değil Tire. Ε, στη δικιά μου την πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα, στο Τύρε, Tire. θα γίνει όχι ακριβώς μέσα στη Σμύρνη. Evet. Maalesef. e, buraya İstanbul'a gelmeden önce mutlaka haberimiz olsun. E, canlı canlı bu programa kendisini ağırlama, şey yap, almak, ağırlamak isterim. Αγαπητέ Γιάννη, όταν θα, ξανάρθει, όταν θα έρθεις στην πόλη θα χαρώ πάρα πολύ να σε φιλοξενήσω. Κι εγώ. Δεν θα ξέρω, πότε, πάρα πολύ δεν ξέρω πότε σκέφτεστε να έρθετε. Ναι, Ο, θα, θα γίνει sicura. Muhakkak olacak geleceğim. Ee, bekliyoruz. Son olarak e, eklemek istediği bir şey var mı? Ben burada şarkılarını çalmaya devam edeceğim. E, εμείς τώρα θα συνεχίζουμε να παίζουμε τα τραγούδια σας στο ραδιόφωνο. Ε, θέλετε να προσθέσετε κάτι? ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ee, beni programınıza kattığınız için çok teşekkür ederim ve herkese selamlarımı iletirim. E, benim için büyük mutluluk. E, χαιρετίσμα. E, χαιροπολί. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, λέει ο Να Μουαμέρ. είστε πάντα, να είστε πάντα καλά. Her zaman iyi olun. Çok teşekkür Sen ederim. de. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Sağ olun. Evet sevgili dostlar devam ediyoruz. E, Apodemi Kompanya'nın başka bir albümüne geçiyorum şimdi. Albümün ismi Tatlı Persofoni. Tabi e, mitolojiden geliyor Persofoni. E, meşhur bir şarkı. Eski kayıtları da var. E, ama biz Glikeria'dan filan da biliyoruz. Maritza parçanın adı. βασίλισσα μου, αχ μου bir Panayotis Tundas şarkısı dinledik. Yanis Niarkos seslendirdi ve tabii ki Apodemi Kompanyayla yani Göçmenler Kumpanyası'yla Avustralyalı müzisyenlerin Avustralya'da kurup da Yunanistan'da devam ettikleri bir e, oluşum bu. Az önce öğrendik zaten ayrıntısını. E, bundan sonra artık çok söz sokmayalım araya. E, parçalara seçtiğimiz parçaların hepsini çalabilelim diye. Şimdi yeni bir albüme geçiyorum grup çaldığında yani ya da orkestra çaldığında nasıl derseniz e, lütfen dans edin. E, albümün ismi bu. Yine bir e, Panayotis Tundas bestesi. E, Tatavlalı Hanımım, Hanımım Panayotis Tundas şarkıları dinledik iki tane. E, ee, Apodemi Kompanya ve Yanis Niarkos seslendirdi. Şimdi dinleyeceğimiz e, 9-8'lik bir parça, kıvrak bir parça e, ama konusu biraz yaman yine. Aynı albümden yani grup çaldığında lütfen dans ediniz albümünden çalıyoruz. Yaktın beni dul kadın. Bu dul kadın e, esprisi ya da işte e, evli erkek meselesi gerek e, Yunan halk müziğinde gerekse Rebetiko konusun e, repertuarı içinde oldukça yer tutuyor. Hani kültürel bir e, detay olarak karşımıza çıkıyor. Dinleyelim. Müzik φίνα. Που ξετρελαίνει στο ντουνιά και όλη την Αθήνα, όπλες και όλη την Αθήνα. σαν κεράκι Apodibi Kompanya ve Yanis Niarkos repertuarlarını oluştururken e, çok bilinen, çok canlanan şarkılardan uzak duruyorlar. Bu da onlardan biriydi. İstanbullu besteci Kostas Skarvelis'in e, yazdığı şarkılardan, yazdığı pek çok şarkıdan biriydi. Şimdi e, Apodemi Kompanya'nın yani Göçmenler Kumpanyası'nın ilk albümünden şarkılar çalacağız. E, Az önce öğrendik ki o dönemde Yanis Niarkos aralarında yokmuş. Olsun. Bugün Apodemi Kompanya'yı da tanıtmış oluyoruz. Aşkın Cilveleri e, bu albümün adı. 2000'de yayınlanmış. Ee, bakıyorum. Evet. E, ilginç bir parça bu. Parçamızın adını not etmemişiz. Çünkü anlayamamışız. Bir liste karışıklığı falan var. Önce bir onu dinleyelim. Sonra devam edelim. geçmiş ancak bir parça çalabileceğim. iki parçayı hazırladığımız iki parçayı çalamıyoruz ne yazık ki. Çoğunlukla olduğu gibi evdeki hesap çarşıya uymadı yine. Son şarkımız yeni bir albümden, başka bir albümden. Albümün ismi Şehri Kızıl'a Bayayın. Ve e, seçtiğim şarkının ismi de Podarades'in içinde bir yer orası. Podarades. E, Podarades'in içinde e, İstanbul'un bir kız vardı diye başlıyor parça. Yine Panayotis Dundas bestesi. γιατί μες στους ποδαράδες πέντε πιστόλες θα πας bugün Tuna'nın biri yanında e, Yunanistan'daydık. Daha doğrusu Yunanistan'a taşıyan, taşınan Anadolu'daydık diyelim. E, Apodemi Kompanya yani Göçmenler Kumpanyası ve e, şarkıcılarından ve müzisyenlerinden Yannis Niarkos'la e, konuştuk. Onun sesini de dinledik. E, öncelikle tercümede yardımcı olan sevgili dostum İvi'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ ol var ol İvi'cim. Ne demek seninle çalışmak bir keyif mi Muammer. Eyvallah canım. Ayrıca yine pek çok konuda bu programla bağlantılı yardımları oldu. Sevgili Onur Ertürk'ün ona da hem selam yollayalım hem teşekkür edelim. Sağ olsun var olsun. Ve yine anımsatayım program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 40 40 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var 15 dakika için. <clears throat> Bütün sosyal medya mecralarından ve aynı zaman e, ve blogumdan bana ulaşabilirsiniz. Yani hem bu programı hem de bundan öncekileri Tuna'nın blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler hepinize. Hoşçakalın. să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mâișoară mărgeină să-mi spui n-ai cu când să vii. Luna'nın Beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu Yo pillé,